mano do céu. Esse cara tá namorando com essa mina é mentira, mano. Pera aí. Alô, você tá namorando com essa mina aí que você postou foto aí agora no, no Insta? Tá namorando com ela? Mano, sai de rolo, caralho. Eu conheço essa aí, mano. Mas tô passando uma visão que eu sou seu amigo, né? Se eu deixasse, né? É, quem avisa amigo é, né? Vou fazer uma música que de repente ele me entenda melhor. Deixa eu pensar aqui. MC Lu é o cara certo pra gravar isso aí. E aí, Lu? Tranquilo, parceiro? Tem uma música aqui pra você, mano. Acho que combina com você. A letra é assim, ó. Tá apaixonado? Babaca. Tá apaixonado? Babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Grava aí agora e me manda aqui a voz aí. Falou? Tamo junto. E aí, DJ Guga, manda esse conselho pra eles. Olha, que trouxe. عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا يا يا يا يا شفا شفا شفا شفا يا يا يا يا شفا شفا شفا شفا Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ela, ela já falou e mandou explanar Ela, ela já falou e mandou explanar Que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar ai, ai, ai, ai, ai. Que vai chifrar, chifrar, chifrar enganada e ag- agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar. E vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. Uh, sem parar. على كثر السنين اللي عرفتك ما عرفتك زين تمنيت اني ما شفا شفا شفا شفا شفا يا Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado, babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca. Tá apaixonado babaca Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Cinco minutinhos com o celular dela que passa Ela, ela já falou e mandou explanar Ela, ela já falou e mandou explanar Que vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar Cansou de ser enganada e agora vai enganar. O namorado traiu, agora ela vai se vingar. E vai chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar, chifrar. O uh, sem parar. apaixonado, babaca, tá apaixonado, babaca. Fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco, cinco minutinhos com o celular dela que passa. Tá apaixonado, babaca, tá apaixonado. Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela que passa. Cinco minutinhos com o celular dela que passa.